Vader, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat ons weet, jy is hier. Dankie dat ons kan weet, jy is altyd daar. Vader, ons sien hierdie ochend, ons sien vir Jan, wat die woord bring. Ons bid het die naam van Jesus. Amen. As iemand van ons een woord het vanmorgen, luister ons graag. Morgen allemaal. Ek wil graag so'n bykie iets gaan met julle deel, en dan eindelijk meer bemoedig as om iets te deel. Ons praat so die afgelopen tyd oor, oor ons wandel, en ons wandel wat nog per tyk hier bykie krom en skeef is. En uh, ek het net so ietsie wat ek graag met julle wil deel ontrend dit, is um, ons stand is een gegewe, ons, ons allemaal weet het, in Christus is ons stand volmaak en heilig en, reig, en recht maar ons wandel is toch so krom en skeef, en ons het so begeerte in om ons, om ons wandel in lijn te kry, en pas te kry met ons stand. En ek lees nou hierdie tekst, en toe dit net weer van my so bemoedig is, Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat, dier Christus wat my kracht gee. En ek het so baie keer die tekst gebruik, en sê, die kracht het ons, om oor siektes en negatieve omstandighede, dat ons gesag het, om oor dit te heers. En toe ek net besef weer, dat, Ons kan ook daai krag wat God in ons belê het, gebruik om ons wandel in pas met ons stand te kry. Dat ehm um, Efesiërs 1 vers 19 sê, uh hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. En dit is dieselfde krag te gewerking van sy mag wat hy uitgevoer het toe Christus uit die dood het opgewek het. Met ander woorde, die krag wat God in elkeen van my en jou belê het, is is enorme groot. En ek en jy is gelaai met daai krag en wanneer ons een pad stap, en ons wandel raak krom en skeef, en hy versoeking in aanslag kom, om, om maar weer te vouw vir die vlees, om net stil te word, en te sê, maar ek het krag, om oor hierdie aanslag, wat weer my wandel wil skeef trek, ek het krag en gesag binnen my, om daar oor te heers. En dis ook om Jacobus sê, acht het loutere vreegde, as die versoeking na jou te kom, want as jy besef, jy is gelaai met krag, om oor die aanslag op jou vlees te kom, dan is dit eintlik 'n vreugde as 'n versoeking na jou toe kom want dit bevestig net jou geloof elke keer. En dan wil ek net vir jou sê om te weet dat jy's nie 'n 2.5 generatorkie wat net genoeg krag het vir die yskas en een lig nie. Jy's met daai krag was so groot wat hy aan ons geskenk het. Jy's 'n power station. Dis nie so 'n bietjie krag nie. So kom ons gaan leef daarin en kom ons staan op op dit wat Jesus vir ons gedoen het en die krag wat hy vir ons gegee het. Goeiemôre. Ek het hierdie week die mooiste beeld gekry. Toe ons nou nou sing Glory to the Lamb, toe staan dit net so my hart op. Ehm um, die beeld wat ek gekry het is van hierdie klein ou lammetjie wat hulle na die hoofpriester toe gevat het altyd as hulle 'n sondeoffer moes doen. En die hoofpriester het daar gestaan en al vereiste wat daar was, was dat hierdie lammetjie moes perfek wees en hy moes ek dink 'n eersgebore lammetjie wees en hy moes aan sekere kwalifikasies voldoen. Maar wat my so mooi was, Nou sien ek hierdie prentjie in my kop van hierdie hoofpriester wat daar staan en nou deursoek hy hierdie lammetjie en hy kyk vir 'n fout. En dis al waar sy fokus van aandag is. Die hoofpriester kyk vir die lam. Hy het niks te doen met die ou wat die lam bring nie. Daai aandag is by ons so so vandag nog kyk God na Jesus, ons lam. Hy kyk nie na jou nie. Hy kyk na die lam en as die lam perfek is, as die offer volmaak is, dis genoeg. Ja, dankie vir julle. Uh, Daniel, dankie. Daai skrif my het my op 'n ander vlak ook gehelp. Hierdie laaste week. Ehm uh, hierdie krag wat in ons werk is so groot. Ons besef nie hoe dit is nie. As ek nou dink maandagmiddag toe dink ek ek weet nie of ek dinsdagoggend sal opstaan nie. Never mind nog weer 70 kg in die berge gaan ry nie. En tog het dit gebeur en dit het Woensdag ook gebeur. So dis goeie wat met jou gebeur en daar is meer in ons as wat ons besef, as ons dit kan snap. Die beeld wat jy gebruik van die lam, en dat God kyk na die lam, en, en die lam het vir ons als geword, vir die kracht en die weisheid van God het hy vir ons geword. So, dis rektek een onbeperkte lewe waarin ons lewe, en wat een voorrecht het ons om daarin te kan staan elke dag. Vader, ons eer u vanmorgen vir die feit dat u hier is, Jy is ooral, jy is altyd by ons en in ons, maar dat jy op so'n besonderse manier by ons is, as ons as gemeente bijeenkom, dat jy die beeld gebruik, dat sê waar twee of meer in die naam vergader is, in ons midden. Nie dat jy andersens nie daar is nie, maar dat jy jy self op een besonderse manier in ons midden manifesteer, laat geld, sigtbaar maak. Jy dat ons bewus raak, bewus kan wees van jy, soos wat ons gesing het, as ons die heerlijkheid beleef om by die hart uit te kom, dan word alles om ons dof. Dan word die probleme en die krisisse waarin ons staan, word dan weglaatbaar. Klein, omdat die so groot is. En Heere, daarom kom ons vanmorgen met ons levens en met ons hartseer en met ons blijdskap, met alles wat ons het, kom ons voor die Heere, ek denk specifiek vanmorgen aan Bertus en Jenny en hulle kinders en Heere, ons, ons harte gaan uit na hulle toe, ons sien hulle vanmorgen in die groot hartseer wat oor hulle levens gekom het en ons sien Karina om te genees, om jy die wonder van jy geneesing ook in haar lichaam te ontvang. Heere, dankie dat jy die een is wat die wonde heel maak. En Heere, elkeen van ons wat vanmorgen een strijd het. Elkeen van ons het vanmorgen een belevenis het van aanslag tegen ons, wat zwaar krijg, wat pijn het. Dankie dat ons kon sing vanmorgen. Ek kies om dit te verruil vir die vreugde van die Heere. En dat daarby jy herstel en een geneesing, een oplossing is van elke probleem. Dat daarby jy een hoopvolle toekomst is gedagtes van vrede, nie onheil nie. En Here dat ons as gemeente vanmôre onsself daarop instel en dit oproep in ons lewens. Dit nader trek, dit omhels soos kosbare skat. Dit vasmaak in ons lewens om die volle som van u gedagtes vir ons te ontvang en besit te neem en dit te lewe. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Goed, ons het, soos Daniel gesê het, ons praat die afgelope tyd met mekaar oor, oor ons wandel, ons het gesien, ons stand is een gegewe, ons sê die lam was een volmaakte een, die prijs was een volmaakte prijs was betaal is, en ons gesê die perd door die kar te trek, en die perd is week is, die kar is wat ek doen, en, en daarom behoort my doen en late, my optrede, eindelijk in lijn te wees, te spoor met week is. Die belangrikste rede waarover het nie spoor nie, is omdat ons nie rechtig verstaan wie ons is nie. En ek dink, die een ding wat ons in ons gemeente beleef is, dat die Heere ons geseen het, met hierdie woord en hierdie openbaring van wie ons in, in hom is, en dat die prijs wat hy betaal het volledig was, omdat jy ons gebruik altyd die skrif van, van die VCS 5 wat sê, hy het ons geheilig en ons gereinig, en ons sonder vlek of rimpel sonder gebrek voor God gestel. Meer as dit kan jy nie. Hy het ons volmaak gemaakt. Daarom skryf Paulus vir die Filippense, hy sê, allemaal van julle wat dan volmaak is, laat ons so gesind wees. Dat ons gesindheid moet wees, dat hy ons volmaak gemaakt het, die, die hooppriester, of ek wil sê, God het na die lam gekyk, en die lam was die perfecte lam. En dit beteken dat God een onherroepelike guns oor ons levens het. En die grootste hartseer is dat binnen in hierdie guns ons soveel pijn en teleerstelling, mislukking beleef, wat onnodig is. God het nie bedoel, as Jeremia 29, as God uitroep, hy sê, jylle verstaan nie my gedagtes nie. My gedagtes is vrede en nie onheil nie, een hoopvolle toekomst. Dan beteken dit nie, dat God daarmee sê, maar dit sluit vir jou in tragedie, in ellende, in siekte, in gebrek, en nie goed nie. Dit sluit dit nie nie. God sy plan vir ons is om te wees, en God is wie hy is, daarom het hy gesê, ek is, stier jou vir Mooses. So vir my en jou om te wees. En nou het ons gesê, as ons na ons wandel kyk, dan sien ons, ons wandel is niks anders dus, as die vruchte van Godse gees in ons levens nie. Die vruchte van Godse gees beskryf Jacobus as die werke van geloof. Geloof. En nou moet ons baie duidelik onderskyn, nie, tussen die werke van die wet en die werke van geloof. Die werke van die wet het geen ware voor God nie. Maar die, die vrug van die gees het ware voor God. Want die vrug van die gees is een voortbrengsel vanuit die verhouding wat ek met Godse gees het wat binnen my is. Dit kan God behaag. En ons sien om te wees is niks anders as om die werke van die geloof voort te bring, as om die vruchte van die geest voort te bring nie. So die drie is die selle. Die vrucht van die geest, die werk van geloof, en om te wees. God het ons geroep om te wees. En toe het ons nou begin kyk en gesê, nou kom ons probeer dan, ons het vir soveel jare staan ons stil by die volmaakte stand wat ons voor God het. En nou kom ons by een plek het ons sê, nou goed, ons moet erken, as ons na ons self kyk, die wereld lees nie ons stand nie, hulle lees ons wandel. En die wereld moet teleergesteld wees, of die wereld, denk ek, verlekker hulle baie keer, as hulle na ons wandel kyk, na ons gebrekkige wandel kyk, want hulle kyk nie na ons stand nie. En ons, ons roem in ons stand, nie omdat ons iets bereik het nie, omdat hy dit vir ons gedoen het, maar wat help het, want ons ons roem in ons stand, en ons het nie corresponderende werk in nie ons wandel loop nie daarmee saam nie. Dis waaroor Jakobus skryf en sê as ons sê dat ons die geloof het en ons het nie die werke nie, dan beteken die geloof niks. So geloof is in sigself dood. So nou sien ons geloof is nie 'n praatjie nie, geloof se krag. Geloof stel my in staat om te doen wat ek nie kan doen nie. Geloof stel my in staat om nie alleen te wees wie God my gemaakt het nie, nie alleen die volle inzicht en begrip te kry van die gerechtigheid van God, wat hy vir my aan die kruis verdien het nie, maar ook om daar volgens te wandel. En jylle sal onthou dat ons elke week een refrein bly herhaal. Salomo het gesê, soos een man dink, so is hy. Die slagveld is ons denken. En daarom sê die woord word verander in die vernieuwing van julle denken, so dat julle kan bewys, luister mooi, so dat ons kan beproef wat die goeie, die welgevallige en volmaakte wil van God is, Romeine 12, 2. Hy sê, die woord beproef dokimion, wat beteken om te bewys. Hy sê, so dat julle levens bewys sal lever dat God se wil, alleenlik, goed, welgevallig en volmaak is. Dat God se wil vir jou leven nie tragedie en elende insluit nie dat daar aanslaat in jou leven sal wees, dat daar vervolging en verdrukking en benauwdheid en naaktheid en gevaar en zwaard sal wees, dit sal, want daar is een vijand daar buiten, wat een dief is, wat steelslag en verwoes, wat rondloop soos een brilne leeuw om te kyk wie hy kan verslind, en hy krij dit recht, en dit is die tragedie, dat hy dit recht krij om in ons midde, in ons levens, te verwoes, te slag, en te verslind. En dit is wat ons moet keer. En nou het ons begin kyk na figure in die oude testament, ons gekyk nou Abraham, en gesien, Abraham was bewus van homself, maar God het een baie groter prankie. God sê, ek wil die vader van al die geloviges maak. En ons het gesien van Jacob, wat een ontmoeting met God gehad het, wat een pad met God geloop het, maar dit het ook oor Jacob gegaan, totdat tot Jacob rechtig by die punt kon kom en herken, en sê, al is ek hierdie grand ou, al het ek al hierdie goed, al het die heren my oom geseen op my voetspoor, al is ek so voorspoedig, Heere, is ek nog steeds een bedreer. My naam is Jacob, ek is een bedreer. Ek is geen buiter. En so in die ontmoeting, het daar een verandering in Jacob gekom. Dat daar verandering in sy stap gekom het. Een wip in sy stap gekom het. En dat hy die vijand tegemoet kon loop het. En dat hy oor, strijder en oorwinnaar met God en die mens moes wees. En sou wees. Ons gekyk na Jozef wat in die kleine getrouw was. En wat die redder van die wereld geword het. Gekyk na Daniel wat om om voorgeneem het om hom nie te verontreinig met die spuis van die koning nie, met ander woorde, om nie sy gedagtes te besoedel met die muise waarop die wereld dink nie, dis niks anders as Romeine 12.2 nie, word nie aan die wereld gelijkvormig nie, moet nie deelneem aan die spuis van die koning nie, maar word verander in die vernieuwing van julle gemoed. En so het ons deurgeloop, ons by Gideon gekom, ons gesien hoe dat God, een gewone oukie soos Gideon, so wat Gideon homself beskryf, die geringste in sy familie, die geringste stam, van Israel, wat onder die verdrukking van die medianiete is, dat God een dapper held in hom sien en sê, die kracht van God wat in jou is, stel jou tot alles in staat, gaan jy nie die kracht van jou gaan verlos, Israel die hand van die medianiete. En ons weet wat die resultaat was. En toe het ons gekyk na koning David, die man van Godse hart. Nou, ek hou aan om hierdie goed te herhaal, want ek wil hier met elke les vir jouself wat. Ek wil hier met jouself sien as Abraham, as jouself sien as Joosef, jouself sien as een Daniel, jouself sien as een David. En ons het gesien, dat David die man na Godse hart was nie oor die groot werke wat hy gedoen het nie, ook die, die verskrikkelijke blapse wat hy gemaakt het nie. Maar die feit dat hy teruggekeer het met die hart na God toe, en sy siel tot God opgeheef het, en Godse teenwoordigheid kom opsoek het, dit is wat God behaag. Nie die grand goed wat ons doen nie. Dit maak van David die man na Godse hart, Maar ons het ook gesien, dat in Davidse lewe, dat verkeerde goed gebeur, slechte goed gebeur, verkeerde keeses gebeur. En die verkeerde keeses, het God om voor vergewe. Hy is herstel. Maar wie die keeses het een manier gehad, om om te achtervolg. Het groot skade in sy leven gedoen. Groot skade in sy familie gedoen. En jy sien baie keer, want dit is die ding wat ons moet onthou vir onszelf. Die feit dat God vooruit vergewe het, die feit dat hy aan die kruis ons misdade vergewe het, en ons het nog nie geleef toe nie. Met ander woorde, toe hy aan die kruis vergewe het, het hy vergewe dit wat nog morgen moet gebeur. Al klaar vooruit vergewe. Dit gee nie vir my een licentie, om te maak wat ek wil nie. Dit gee dit nie, want wie wat gebeur, ek is vergewe, ja. Ek wil amper sê, jy kan maak wat jy wil, jy is vergewe. Jy moet my nou nie verkeerd aanhal nie. Kan ek het starig sê, ek sê, ek wil amper dit sê, ek sê dit nie. <laughs> Luister mooi, ek maak droog en ek is vergewe. God kan homself nie verloon nie, as ons ontrouw is, hy bly getrouw. Hy vergeef menigvuldiglik, hy het my oortredinge van my verweider so ver as die ooste is van die weste, hy het met gewerp in die diepte van die see, om nooit weer daaraan te dink nie. So God het daarmee klaargekry. God het die sonde weggedoen met die offer van sy seun. Maar weet jy wat doen ek? as ek willens en wetens gaan droog maak, as ek nou weer gaan sondag, dan vertrap ek die offer in die eerste plek, in die tweede plek, speel ek myself weer in die handen van die vijand. Maak ek myself weer een slaaf aan die een aan wie ek gehoorzaam is. En as hy dan met my woerwoer speel, dan moet ek nie klaar nie. Dan moet ek die gevolge draan, dis wat met David gebeur het. David is herstel in die heren, Maar wie wat sy seens het een bloedspoor geloop, hulle het mekaar uitgeroei. Een tragedie in sy huis. Dit was die resultaat van die voorbeeld wat die pa gestel het. En paas, dit wat met ons praat. Julle sien baie dikwels in ons levens het ons toegelaat dat ons wandel nie in lijn is met wat het moet wees nie. Wie wat sien ons sien die vrucht daarvan ons kinders. Dit is een tyd om het recht te stel. Dit tyd om het om te draai. O David het by geleentheid, het hy gesê, het hy Nathan laat kom. David sit daar in sy sederhout paleis en hy sê, ek bly in huis van sederhout en Godse ark is onder tentseile. Ek wil vir die Heere tempel bou. Hy roep vir Nathan, die profeet, en hy sê, Nathan, dis wat ek wil doen. Nathan sê, go for it. Dit klink na baie goeie plan. Hierdie een was vir Nathan so logies, dat hy nie eerst die Heere raadpleeg nie. Hy het sommer net gesê, ga nou voor. Maar die nacht praat die Heere met Nathan en sê, van wanneer af doen jy dit so? Hy sê, gaan terug na David toe en sê, jy sal my huis nie bouw nie. Maar die een wat na jou kom, hy sal my huis bouw. En aan sy koninkryk sal daar nie einde wees nie, tot in ewigheid nie. En dadelijk, denk ons allemaal, ons sien allemaal, Davidse sien Salomo, soos praat oor hom vandag. Maar David het het gemis, en Nathan het het gemis, en Salomo het het gemis, wat het nie oor Salomo gegaan nie. Want jy sien, as dit waar is wat Nathan gesê het, hy het sê, sy koninkryk sal een eeuwige koninkryk wees. Wat het geword van eh, Salomo's tempel? hy is afgebrand tot niks. Seri Babel het hom opgebouw toe hulle uit die ballingskap uit teruggekom, wat het van hom geword? Tot niks. Wat van die ark geword? Niks. Weg. Die ooppriester het eenmaal een jaar in die allerheiligste ingegaan met bloed, nadat hy vir homself geoffer het. Die oorlevering sê, daar was een touw aan sy voet, dat as hy ingaan en daar loop iets verkeerd, sal hy dood neerslaan uit teenwoordigheid van die Heer, en dan moes hy hom kon uittrek, anders gaan hy daar bly le. Want niemand kon ingaan om uit te haal nie. Wat het gebeur met die klomp Babyloniers, wat die allerheiligste ontheilig het, achter die gordijn ingaan het, in die, in die ark, in, in sy kliptafels, in die, in die kruik met die manna, in Aronse staf wat gebloe het, en die gerips op die versoendeksel van die ark, dit aan flarde geslaan het, of verbrand het met vier. Wat met hulle gebeur? Het hulle dood neergeslaan. Jy sien, die tempel waarvan God gepraat het, was nie Salomo se tempel nie. Ook nie sy die Babel se tempel nie. Dit was sy seun, Jesus Christus. En aan sy ryk sal daar geen einde wees nie. En toevallig is ek en jy sy tempels. Weet julle nie dat julle lichaam een tempel is van die heilige geest van God wat in julle woon nie. En as ons hierdie ding snap vanmorgen, dan kry ons alweer een nieuwe hoek, een nieuwe kyk in wie ons werkelijk is. O, Stefanus sê daar in, in Anninge 7, toe hulle om onder die klippe wil steek, toe sê hy, God woon nie in tempels, wat met ander gemaakt is nie. Nie in die Rodese tempel van die tijd nie, nie in sê die Babelse tempel, wat erbouw is nie, na die ballingskap nie, nie in Salomoese tempel nie. God het kom woning maak in die tempel van jou lichaam dis Gods hart. Jy weet as hy ook na Salomo kyk, om terug te kom tot Salomo, sien ons, Salomo was amper een slagoffer van die moord wat in, in Davids huis plaas vind. Jy onthou, David het ons vir Iria vermoor om Batsabat te kry. En ons sien wat is die, wat die beginsel daarvan was, hoe sy seens mekaar uitgemoor het. En toe op een stadium, toe David dat die einde van sy leven is, toe kom een van sy vrouwe, sy naam was Hagiet. En Hagiet sy seen Adonia. Adonia besluit, hy gaan koning word, en hy kreef om een klomp roepers, en hy stel homself aan, en Batseba, Salomo'se ma, sê, as Adonia koning word, is my seense leven niks werd nie. Hy sê hom net vermoor het. Dis hoe hulle werk. Maar David grijp in, en David stel hom aan, en David sê, Salomo sal sy opvolger wees, en dan sien ons hierdie jong Salomo, dat God na hom toe kom en hy sê vir hom kies vir jou kies vir jou ek gee jou 'n wens kies vir jou enigiets wat jy wil hê lang lewe gesondheid rykdom enigiets kies en Salomo bedink hierdie ding en Salomo sê ek soek dit alles ek soek 'n lang lewe ek soek rykdom en eer ek soek gesondheid ek soek al hierdie goede Maar nou kan ek net een kies. So wat sal ek kies? En dan sê hy dan in Konings 3, hy sê, Gee dis aan die kneg, een opmerksame hart, om tussen goed en kwaad onderskui. Hy sê, want wie sou hierdie, om recht spreek oor die volk, want wie sou hierdie talrijke volk van die kon regeer? En Salomo maak hierdie fenomenale kese, om Godse weisheid te kies. God kom na hom toe en hy sê vir hom, omdat jy so slim was om dit te kies, sê jy sien, in weisheid is ingesluid, reikdom en eer, <laughs> en al die ander goed wat jy begeer. Jy het recht gekies, Salomo. En dan sien ons, Salomo's lewe vandaf, hoe word sy koningskap bevestig? Ons sien, hy bou nader aan die tempel, wat toen in die rechtig die tempel moet wees nie, maar hy bou die tempel, dit was een intermaterial, totdat ons lichaam uit die tempel so word onthou onder die ou verbond, onder die ou bedeling, was daar die tempel daar in Jerusalem, nou is ons lichaam die tempel, nee. En uh, ons sien, eh, Salomo's een verstommende wees, het julle onthou die twee vrouwens, wat elke ene kind gehad het, die een het haar kind doodgelee, en sy vat die ander een sy kind, en nou is haar strijder, en nou kom die twee vrouwens by Salomo, en Salomo kyk hulle net so, en hy sê, bring my zwaard. Sê, kap die kind dier, geef jy elke ene helfte. En wat sê die vrou, wie sy kind dit nie is nie, sê, kap dier, want hy is nie myne en hy sal ook jou nou wees nie. En die ma van die kind sê, nie, gee om liewe va, Salomo sê, daar is jou kind. Dit is eindelijk logika nie, so prachtig hierdie, hierdie weisheid. En as jy dan na Salomo gaan kyk, en jy gaan sien wat hy alles skryf, dan is hy ou verstom, die koningin van Skeba kom om besoek, en sy sê, al die dinge wat hulle van my vertel het, was een totale misverteenwoordiging van wie u is. U is veel meer, u is veel meer wijs, as wat alles is wat hulle van u gesê het. Dis die getuinis van Salomo. Maar die tragiek van Salomo is, wat het geword? Wat het geword van sy wijsheid? Jy sien, as ons na ons kyk vandag, staan die Heere by elkeen van ons vandag, en hy sê, kies vir jou. Trouwens, hy het al vir die volk gesê, lang voor Salomo, want hou jy nie, Daan, in die nou dertig het hy gesê, ek hou in jou voor die lewe en die dood, kies dan die lewe dat jy kan lewe. Hy sê, ek hou vir jou voor die lewe. Wat is lewe? Wat er lewe praat God van? Dis die weisheid van God, dis die kracht van God. Dis die geneesing van God. Dis die liefde van God, dis die woordigheid van God dis sy vermoe, sy skeppingsvermoe, hoor, hy sê, kies dan die lewe, God sê, ek leer het in jou mond, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, so, Salomo het al die kese gehad in Mooses' tyd, ek en jy die kese van Mooses' tyd af tot vandag toe, God sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, en nou kan jy vir my vanmorgen sê, ja maar, ek weet nie waar oor, gaan jy so aan, kere daar oor nie, ek het die lewe gekies, het jy, het jy rechtig die lewe gekies. Wat beteken dit om die lewe te kies? Kijk mooi, Salomo het weisheid gekies en die weisheid hy gekry. Wat het hy met die weisheid gemaakt? Hy het het vir ons neergeskryf in sy bundels, in sy spreke. Hy het het in hooglied en prediker vir ons neergeskryf. Maar, maar ek weet, ek lees een skrif wat Jezus vir ons gee, as jy daar wil kyk, in Matthies, Matthies 23. Matthies 23, daar by vers dat sien ons een interessante uitspraak wat Jesus maak. En hoor wat, wat die uitspraak wat Jesus maak, hy sê, hy begin by vers 2 en hy sê, toe het Jesus die skare disciples toegesprek en sy disciples toegesprek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseers sit op die stoel van Mooses. Nou jylle verstaan die stoel van Mooses nie, die stoel van Mooses is die wet. En die wet sê jy moet, want die wet het gesê, as jy sal ek, want die wet het aanvaar dat daar geen verhouding tussen die volk en God is nie. Daar was een afstand, daar was een gordijn tussen hulle. Nou weet ons, ons is nie meer onder die wet nie, want Jesus het die wet kon volbring, die gordijn is geskeer, Godse geest het nou binnen ons kom woon, nou sê God nie meer as jy sal ek nie, God sê ek het, jy kan. Dis die implikatie van die Nieuwe Testament. Ek het jou geseen, leef daarin. Ek het vir jou die weisheid beskikbaar gestel, gebruik dit net, hoor jy. Ek hoef nie eers weer te gaan vraag daarvoor en recht nie. Dit is eenvoudig my deel. Al sê Jacobus vir ons, Jacobus 1 vers 4, hy sê, as een van julle weisheid kort kom, laat om dit van God opvra. Laat om dit by God in ontvangst neem, die woord uit jou. Dit, wat is die Afrikaans woord? Uh, om dit te op te eis, to claim it. Jy weet, om dit op te eis, dit, dit wat word, uh, a uh, demand for something new. Hy sê, as iemand van julle weisheid kort kom, gaan ontvang het by God. Dis jou deel. Dis jou erfenis. Jy hoef dit nie te verdien nie. God sê net, dis in die bank, gaan onttrek dit net. Dis soos geld wat in my bankrekening le. Maar hoor wat sê hy so, ons is nou by die wet nie. Die wettiese stelsel het, daar was een afstand tussen God en mens, en die mens moes doen om punte by God te kry. Nou het Jezus kom doen, die aai perfecte lam, het nou kom doen, nou het ons punte by God gekry, nou sê hy, my hart is oop vir jou, ek het jou vergewe, ek sien jou nie na die vlees nie, elkeen van julle begin vir ochend, vir ochend, vir skoomblad sy, elkeen staan voor my, asof jy nooit gezondig het nie, kom net na my toe, dis hoe ons nou staan, ek het dit klaar gedoen, jy kan nou daar volgens lewe, dis die beeld, nou sê, die skrifverleerders en die fariseers, sit op die stoel van Mooses, hy sê, en nou hoor wat beskryf, hoe sê hy vir julle, hy sê, alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou. Onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Jy weet, as ek dit luister, sien ek vir Salomo. As ek, ek het die hele sondagochtend nodig om dit af julle al die skrifte te gee, maar as ons net al die skrifte neem wat Salomo geskryf het, oor die liefde, oor die verhouding tussen man en vrou, oor die gevaar van die ontuchtige vrou. Ek wil vir julle een lees, ek sal julle net een lees. Gaan gauw saam met my na spreke toe. Spreke. Net gauw kyk of ek om gauw kan kry. Ja, spreke 7. Oor die weisheid van Salomo, hy skryf, hy sê, ek gaan by vers 1 begin, hy sê, My sien, onderhou my woorde en bewaar my geboeie by jou. Onderhou my geboeie, dan sal jy lewe en my onderwijsing soos jou oogappel. Bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart, sê aan die weisheid, hoor mooi, sê aan die weisheid, jy is my sister. Hy sê, raak vreselik familiaar met die weisheid. Sê vir die weisheid, jy is my sister. En noem verstand jou vertrouweling, so dat hulle jou kan bewaar van die vreemde vrou, van die ontuchtige wat met haar woorde vly. Want ek het dier die venster van my huis, dier my tralievenster uitgekyk, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jongmense, een verstandeloose jongman opgemerk, wat op die straat voorbij gaan na by haar hoek, en in die richting van haar huis stap, in die skemer, in die aand van die dag, in die middel van die nacht, en in die donker, en kyk, daar kom een vrou om tegemoet, soos een hoer aangetrek, listig van hart, sy is onrustig en losbandig, haar voete kan sy nie in, in haar huis bly nie. Nou buitenkant, dan weer op die pleine. En sy staan by elke hoek en loer. En sy het om gegryp en om gesoen met een onbeskaamde gezig vir hom gesê, ek moes dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal, daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou angstig te soek, en ek het jou gekry. En ek het my bed met dekens opgemaak, met bondspreie van die Egyptische linne, en my bed besprinkel met myre alle en kaneel. Kom nou, laat ons dronk word van liefde tot die morgen toe. Laat ons mekaar vrolik maak in ons welliste, want die man is nie thuis nie, en het ver weg op reis gegaan, die geldbeurs te my om saamgeneem, enzovoort. En sy sê, sy het om verlei, dier al haar baie mooie praaikies, die die gladheid van haar lippe om verlok. Hoor mooi. Hy loop skielik achter haar aan, soos een bees wat na die slagbal gaan en soos voetboeie wat dien tot tuchtiging van die sot, totdat die pijl sy lever splits, soos hy voel haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet, dat het in koste van sy lewe is. Wie is hier die jongman van wie Salome praat? Wie is hier die jongman? Is hy self. Salome praat van homself. Hy is die een wat so geval het hy is die een vir wie 1 en 5 en 10 en 100 nie genoeg was, hy duisend gehad. Hy is kracht van homself. Hoe makkelijk is dit, dat ons achter die ontacht, en nou jy die ontachtige vrou niet verstaan, moet dit nou nie as, as iemand sien, moet een rok nie. Hoor mooi, manne, as ons na die ontachtige vrou luister, dan so dadelijk sien ons die vrou, luister, daar is ander ontachtige vrouwe, daar is een baie groter ontachtige vrouwe, Dink bykie mooi aan die groot hoer. Wie is dit? Die groot hoer is die bruid. Die sogenaamde bruid van Christus wat afvallig geword het. Wat mense verlok achter leringe van mense aan. Die fariseers was die beeld daarvan. Hoeveel mense, hoeveel verstandeloze jongmanne loop nie achter die stelsel van Godstens aan en besef nie dit is ten koste van eie leven nie. So ek wil ons met weier kyk, as net hierdie ontuchtige vrou. Want is so makkelijk, met die ontuchtige vrou ding om te sê, oh, ek is daarom nie een van die ouwens, ek maak nie soos die ouwens nie. Maar ek wil vir jou sê, hoe makkelijk laat ons ons self verlei, dier die ontuchtige vrou, die ontuchtige vrou, die valse godsdienst, die valse godsdienst, wat op die stoel van Mooses sit, tot vandag toe en die mens die verstandeloose jongmanne verlei om achteraan te loop en die werke van die vlees te probeer produceer ten koste van hulle lewe. Waarom sien ons dat daar syke kostbare mense is waarmee syke verskrikkelijke slechte goed gebeur? Waarom gebeur het? Dit was ten koste van ons lewe wat ons achter die ontuchtige vrou aangeloop het. Die ontuchtige vrou het vir my en jou sondags gehou, hy het ons onder die mag van duisternis vastgehou. En om het sacht te maak, het hy gesê, dit is God wat dit doen. Dit is vir ons groot geword het. Wat was dit? Was die ontuchtige vrou. Wat Jesus eindelijk vir ons sê, is, ons kan notitie neem van wat Salomo gesê het. Salomo het kostbare goed gesê. Ons moet net nie doen soos hy gedoen het nie. Hoor mooi, laat ons die les van Salomo leer. Paas Ek wil specifiek met die paas praat, met myself praat vanmorgen. Is dit wat ons vir ons seens sê? Doen wat ek sê, maar nie doen wat ek doen nie. Jy sien, dit het nie gehelp vir David nie. Wat ons nodig het is om te doen, is om te leef. God het van die begin af richters vir die volk gegeen, nie konings nie. Want konings het skeef gegaan soos Salomo. Die richters het gesê, soos Joosja gesê, ek, ek kies om die Heere te dien, besluit op wie saam met my kom is een pa wat sê, dis die pad wat ek loop, ek loop een pad met God. Kies vir julle seens of julle saam met my loop. Loop jou seens die pad van God uit kees uit, sien dit dat die pad is wat hulle pa loop, of loop jou seens die pad wat hulle loop, omdat hulle opdrag het van hulle pa, om dit loop. Vir Salomo het dit begin gaan oor die grootsheid van die lewe, die verleiding van die rijkdom, die grootsheid van die lewe. Daai goeders, dit het hom gegryp. En uiteindelik het Salomo eindelijk net een tweede keese gekort. Die eerste keese was reg, die weisheid van God. Tweede keese was om by die weisheid te bly. Maar toe kies Salomo om nie by die weisheid te bly nie. Hy kies om die grootheid van die lewe, begeerlikheid van oor, die begeerlikheid van die rijkdom te dien. En dit het sy lewe ingesluk. Die tragedie daarvan. Dit is interessant hoe dat Salomo self dit skryf, as ons na sy geweldige wijsheid kyk, eh, as jy saam my sommer net een paar goeikies van spreke, luister ons sê, ons kan luister na wat hy sê, ons moet net nie doen sy gedoen het nie, hoor het sê in hoofdstuk 1, as jy saam my sommer so'n bykie teergespreke blaai, gaan so'n paar lees, hy sê, vers 5 sê, laat die wijse luister, dan sal hy in sig vermeerder en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. Onthou, selle Salomo het in sy wijsheid gesê, soos een man dink, so is hy. En so het Paulus vir ons kom sê in, in Romeine 12, hy sê, ons moet verander word dier die vernieuwing van ons denken. En nou sê vers 7, hy sê, die vrees van die Heere is die beginsel van kennis. Sotte veracht, wijsheid en tig. Die vrees van die Heere is die beginsel van kennis. Beginsel, die eerste sel. Die sel is die kleinste levende eenheid. Die eerste sel van lewe, van jou lewe, van my lewe, is die vrees van die Heere. En dit is nie om vir die Heere bang te wees nie. Dis die respect, dis die achting wat ek vir God het. Hy sê, dis die eerste sel van kennis. En as jy dan so oor die bladse kyk, en sê jy sien, hy sê daar, uh, by vers 20, hy sê die weisheid roep hard op daar buiten. Luister mooi, kyk hoe nabij dit aan ons gekom. Hy sê, hoe het ek jylle nie getrek met kore van goedertierenheid nie, hoe het ek jylle nie nader geroep, sê na kijkers nie, hy sê die weisheid roep hard op daar buiten, verhef haar stem op die pleine, op die hoek van vermoorige straat roep sy, by die ingang van die poorte van die stad spreek sy haar woorde, hoe lang sal jylle eenvoudig is die eenvoudigheid liefhe en spotters lisse om te spot en die dwaase kennis haat, wend jylle tot my terechtwijsing, dan laat ek my geest vir jylle uitstroom, wil ek my woorde aan jylle bekend maak. Dan kom hy en hy sê by hoofdstuk 2, hy sê my sien, sê my woorde aanneem en my geboeie by jou bewaar, so dat jy jou hart laat luister na weisheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na die inse groep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silver en naspeer soos verborgen skatte, hy sê dan, sal jy die vrees van die Heere verstaan en die kennis van God vind, want die Heere gee weisheid. Uit sy mond kom kennis en verstand en hy bewaar hulp vir die oprecht is. Hy is een skuld vir die wat rechtskapen wandel, dier dat hy die paie van recht bewaak en die weg van sy gins en genote bewaar. Dan, sal jy gerechtigheid en recht verstaan en rechtverigheid, elke goeie pad, want wijsheid sal in jou hart kom. Ons sal baie hierover gepraat, hy sê, wijsheid sal in jou hart kom, jy sal ervaar, hoe dat Godse wijsheid in jou hart opstaan, maar wat is die sleutel? Hy sê, as jy daarna soek, as jy dit naspeer, luister mooi, hierdie is nie een nonchalante omgaan met wijsheid nie hierdie is nie een eenmalige keuse om te sê, Heere, ek kies wijsheid, Salomo. Jy sal net een Salomo wees. Jy sien, die keuse vir wijsheid is een oomlik tot oomlik, dag tot dag keuse. Een oomlik tot oomlik onderwerping aan die teenwoordigheid en die inspraak van Godse geest wat binnen my is. Dan sê hy, as jy daarna soek, as jy daarna soek. Hy sê, jy moet een delwer word. Wat doen een delwer? Een delwer delf, wanneer? Elke dag. Want elke dag wat hy nie delf nie, is een geleentheid, is een geleentheid wat voorbij is, om hy groot klip te kry. Daarom delf hy elke dag. Hy sê, word soos een delwer, hy sê, soek daarna, soos na verborge skatte, roep na in sig, verhef jou stem daarna hy sê, soek daarna so silver, en speer het na ons verborgen skat, hy sê, dan sê jy, die vreugde van die Heere vind, hy gaan aan, hy sê by hoofdstuk 3, hy sê, laat jou hart my geboeie bewaar, dit sal lengte van daar en jare van lewe, en vrede vir jou vermeerder, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind het om jou al, skryf het op die tafel van jou hart, dat jy genade kan vind, en die goeie inzig in die oor van die Heere en die mense, vertrou op die Heere met jou hele hart, steen op jou eie inzig nie, ken om in al jou wee, Luister mense, ken hom in al jou wee. Ken hom in al jou wee. Dan maak hy jou pad gelijk. Jy sien, daar soveel wee. Ek het net nou net veel gelees van Nathan. Daar is soveel goed wat vir ons recht gelijk. Hier sê alles, Salomo skryf, hy sê, daar is een weg wat vir die mens recht gelijk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Hy sê, ken hom in al jou wee. Maar ander woorde, ek en jy kan nie bekostig nie. As ons omsoek soos verborgen skatte, as ons na die wijsheid roep, as ons ons instel daarop, as ons wijsheid ons vertrouweling maak, as ons die wijsde ons sister noem, as dit ons levens in gesteldheid is, dan kan ek nie een geleentheid voorbij gaan nie. Ek kan nie soms delf en soms nie. Lukas 7. In Lukas 7 lees ek iets raak. Ek dink is Lukas 7. Lukas 7 maak Jesus een uitspraak, hy sê, vers 29, en toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God gerechtverig dier hulle te laat doop in die, in die doop van Johannes, dit was nou nog ehm, in Johannes' doopse tyd, nee. Maar die fariseers en die wetgeleders het die raad van God aangaande hulle verwerp dier hulle nie te laat doop nie in die geval nou. Hy sê, en toe sê die heren, waarmee sal ek dan die mense van hierdie geslag vergelijk, en waaraan is hulle gelijk? Hoor het sy, hy sê, hulle is net soos kinderkies wat op die mark sit en na mekaar roep en sê, ons het vir julle op die vluit gespeel, en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle op een klaaglied gesing, julle het nie geheel nie. Hy sê, want Johannes die doper het gekom en brood geëet en wijn gedrink en, en julle sê, hy het een duivel. En die sien van die mens het gekom en, en eet en drink en, en jylle sê, daar is een mens wat een vraat en een wijnsuiper is, een vriend van tollenaars en sondaars. Wat sê Jesus? Hy sê, ek sê jylle vergelijk met iemand wat vir die kinderkies sê, die kinders vir mekaar sê, ons het vir jylle op die vluit gespeel, jylle het nie gedans nie. Ons het jylle een klaaglied gesing, jylle het nie geheil nie. Wat sê hy? Hy sê, dit was al die tyd beskikbaar maar jy het dit nie gebruik nie. Weesief jy, ons kom sondagochtend na sondagochtend hier by mekaar. Waarvoor? Waarvoor kom ons? Is dit nie die geleentheid waar Godse gees collectief met ons allemaal praat nie? As dit nie is nie, dan mos jou tyd. Maar as jy glo, dit is wat hier gebeur, dan kan jy nie bekostig, hoor mooi, kan jy nie bekostig om te verloor nie kan jy nie bekostig om uit te sit nie, want dan beteken dit is een dag waar jy nie delf nie. Eh, dit beteken dit is een dag waar daar een knevel van een diamant, van een inzicht, van een openbaring vir jou beskikbaar is, maar jy daar nie. Jy ontvang het nie. Wie was die tragerie? Jy verstaan nie wat jy mis nie. Hoor mooi wat ek sê. Ek sê, jy verstaan nie wat jy mis nie. Ek praat met verkeerde mense vanmorgen. Dit is vir die band. <laughs> Jy verstaan nie wat jy mis nie. Want wie wat, ons besef nie waarop ons uitgemis het nie, want ons weet nie wat, ons het ons nou nie gehoor nie. Ons besef nie wat er bevestiging, wat er versterking daar binnen ons plaas vind, hoe dat Godse geest hierdie woord in ons bevestig nie. Hoe dat hy weer en weer kom om ons gedagtes te vernieuwe, so dat ons die gerechte gedagtes kan dink nie. Wie wat gebeur met ons? Wie wat sien ek en hy na dag na dag? Week na week, maand na maand ons sien hierdie gebeurtenis. As jylle omblaai saam met my na spreke 8 toe. Die weisheid wat aan die praat is, is God sel wat aan die praat is. Hy sê hierdie prachtige ding in die vers 13, ek wil eindelijk jylle hoofdstuk 8 lees, maar ek gaan hem nou nie aflees nie. Hy sê, die vrees van die Heere is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en een slechte wandel en eigelachtige mond haat ek. Raad en beleid is myne. Ek is die inzicht, sterkte is myne. Door my regeer konings en stel die machtgevers vast wat reg is. Door my heers die vorste en die edel is die rechters van die aarde. Ek het lief die wat my lief het. Die wat my soek, sal my vind. Rijkdom en eer is by my, duursame goed en gerechtigheid. My vrug is beter as goud en fijn goud. My opbrengs as uitgesoekte silver Ek wandel op die weg van gerechtigheid, in die middel van die paie van recht, om die wat my lief het, een besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. Hy sê, ek wandel op die weg van gerechtigheid, in die middel van die pad van weg. Ek en Henda was nou in die kaap, soos julle sel weet, en ek het gaan probeer fietsrij en die een ding wat ek gesien het weer en weer, is hoe die ontsporing begin in die middel van die pad. As jy om die fijn draaikies en goed rui, en die, omdat die padoppervlak is grof en grof en grys en klip en goed, jy kan nie bekostig om te laat te draai nie, dan gaat jy glij. En nou baie keer, dan sien jy, eh, kom daar so een harnals kerp draai, dan sien jy net hier die ou, te laat, sy lijn was hier recht nie. Jy sien net sy sleepmerke, en jy sien, daar sy af. Hoeveel keer rij ons in die pad? Rij ons op die nationale pad. En ons sien in die pad, van uit die spore waar een voertuig rij, sien jy skielik die swart strepe, en dan besef jy, begin hierdie voertuig jy kan ons nou die prentjie sien op die spore wat hy vir jou wees. Sien jy, waar gaat hier die voertuig heen? En sien jy, daar leie in die veld. Maar weet jy, hy het al ontspoor toe hy nog op die teer was. Jy sien, dis die krisis wat ons het. Ons is nog op die teer, maar ons het klaar ontspoor. Ons richting is verkeerd. En ons besef dit nie. Ons besef het nie voor ons op ons rug leie in die veld nie. En daarom, dat eh, Salomo in sy weisheid, vir ons kom sê, die wijsheid lei ons op die weg van gerechtigheid, hy leer ons om ons lijn te kies, hy leer ons om in die middel van die pad, luister mooi, in die middel van die pad van recht te beweeg. Daar is nie een facet in ons levens nie. Jong mense, as ons kyk in ons verhoudings, verhoudings man en vrou, verhoudings jong manne en jong meisies, wat is die essentie van die verhouding? wat gaan die verhouding laat stiek? Wie wat laat hom stiek? In middel van die pad van recht. Besef jy, jongman, as jy, as jy daan dink om in die huwelik uit te gee, ek praat met die jongman hier so vanmorgen, as jy daar oor droom om een vrou te hee dag, om in die huwelik uit te gee, besef jy waar begin dit? Dit begin in die middel van die pad van recht. Hoeveel keer is ons verhouding, begin ons ons verhouding, soos wat Nathan gesê het, go for it. Jy weet, die Heer het ons gemaakt vir mekaar. Die Heer het ons pasmaats vir mekaar gemaakt. En het lyk so reg, en het is so goed. En wat sê die Heer vir Nathan? Nathan, soek na my, soos verborgen skatte. Verhef jou stem, omhels my, noem my jou vertrouweling. En as ek jou vertrouweling is, vertrou my dan. En sê, Heere, wees my die pad, dat ek in die middel van die pad van reg is, dat ons nie al aan die ontspoor is, voor ons nog begin het nie, Hoeveel huwelike val uit mekaar uit, omdat dit begin ontspoor het in die middel van die pad van recht? Ek en Henda sien het. Ek sê dit vir julle. Ons sien het, ons praat met mekaar. Ons sê, ons sien daar is moeilikheid. As ons weer sien, dan leed die kar op sy dak. Ek praat van die huwelikskarrekie. Hoeveel keer, in ons gemeente, mense, ons boort nie eens daar te praat nie. Hoeveel keer sien ons dit binnen in ons gemeente, in ons geledere? Sien ons hoe huwelike ontspoor, hoekom ontspoor het? by die middel van die pad van recht, wie hoek, waar begin het? Wie waar begin het? Dit begin, dat ons nie meer onder woord is nie. Ons sien kans, ons sien kans, om leeg te le. Hoe Salomo in sy weisheid, beskryf het vir ons. Hy skryf hier in hoofdstuk 24. Skryf, hy spreek 24. 24 By vers 30 sê hy hierdie ding, hy sê, En ek het by die land van een lui man voorbij geloop, die lang, by die wingerd van een verstandeloze mens. En kyk, dit was heeltemal toegegroei van die doorings. Waar bykie die doorings, denk bykie mooi aan die gelijknis van die saaier, waar was die doorings, die sorge van die lewe, hoor jylle? Die wat in die doorings geval het, hy sê, was toegegroei met die doorings, En sy oppervlakte was oordek met brandnetels en sy klipmier omgegooi. En ek het het aan skou, ja, daarop gelet, gekyk en leding aangeneem, nog een bykie slaap, nog een bykie sluimer, nog een bykie handen vou om uit te ris, dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos een gewapende man. En jy sê, ek het hierdie skrif altyd gehoor en gesê, ek moet hard werk, maar die selle Salomo sê, die sien van die Heere maak reik moeitevolle arbeid voeg daar niks aan toe nie. So dit het nie met harde werk te doen nie. Wie wou oor gaan het hier? Hy sê hierdie lui man, sy wingerd. Wat is jou wingerd? Wat is jou wingerd? Jou wingerd is jou familie, jou wingerd is jou huis, jou wingerd is jou leven. Hy sê die lui jongman, sy wingerd was toegegroei van die sorge van die leven. Hy toegelaat dat die begeerlikheid van die rijkdom en die grootsheid van die leven en die sorge om beet krijg. Hy sê, hy was toegegroei. Wie hoekom? Hy het nie die wysheid sy vertrouweling gemaakt. Jy sien, as ons na al hierdie goed luister na wat Salomo sê, dan kom Salomo met een ding by ons uit en hy sê, ons kan nie een oomlik bekostig te laat slap nie. Ons teenstander die duivel loop rond soos een brillende lee om te kyk wie hy kan verslim. Hy wil my verhouding stel. Hy wil jou verhouding vat. Hy wil jou jevelik vat. Hy wil jou kind vat. Hy wil jou kind vat hy wie jou gezondheid vat. Ons kan nie bekostig om rond te leen nie. Nou kan julle sien die beeld van die ontuchtige vrou wat ek net nou gebruik het. Die ontuchtige vrou, die godsdienstmodel, het ons weggedreif van God af, het God die skuld gegeef vir die tragedies wat oor die mens kom, asof God die offer van Jezus nie genoeg was nie, en ons moet een bijdra by die offer maak. Dit so het ons groot geword. Nou, besef julle, met daar die verkeerde denken, wat ons alle dinge wat gebeur aan Godse deurgeleid, by wijse van of toelating of straf of wat ook al, hoe dat daai denke die tafel gedek het vir die vijand om te steel. Nou kom Salomo in sy wijsheid, nou kom Godse geest vermoorde, en hy gebruik Salomo sy wijsheid om vir my jou te sê, luister, ons het nodig om ons self so in te skerp, so deel te wees, so van Godse geest, van sy wijsheid, ons vertrouweling te maak, dat hy ons kan waarski, wat het Job 33 gesê, hy sê, God spreek met ons in een nachtgezicht en een droom om ons te waarski en te sê, om jou voet terug te hou, ten die weg van die dood, God is daar, ek wil sê, ek het het gesê, ek sê dit weer, niks slechts sal met jou gebeur, waarvoor God jou nie waarski nie, is my oor ingestel, hoor ek, selfs Nathan, die grote profeet, het het gemis, as hy dit kon mis, hoe groot die kans ek het kan mis, ek wil nie vir jou moeilik maak vanmorgen nie, ek wil net in jou hart een ding leef vanmorgen en sê, ek en jy kan nie bekostig om bykie te slaap en bykie te sluimer oor die wijsheid van God nie. Ons kan nie bekostig om bykie te slaap en bykie te sluimer oor die waarheid van Godse woord in die middel van die pad van recht nie, ons kan nie, ons kan nie bekostig nie. Die gevaar is te groot. En as ons dan, as ons dan, soos hierdie leie man, een bykie geslaap, een bykie geslijmer het, nog een bykie handen gevat het en uitgerust en sê, daar is nog een dag, daar is nog een sondag, daar is nog een geleentheid. Ach, ek kan nog maar, ek kan nog verder lees, ek, ek sal nog by die woord uitkom. Heren, ek het een plan om u te dien, ek het een plan om met u pad te loop, maar op die oomlik is ek net nog so bezig met dit en dit. Sê, nog een bykie slaap, nog een bykie slijmer, nog een bykie handen vir hom uit te rust. En jou armoede kom na jou toe soos 'n gewapende man. Kan julle sien wat te Salomo se uitroep? Die wysheid van Salomo roep uit en sê: Moenie 'n steen onaangeroer laat nie. Die vyand wil graag steel. Hy kan nie steel tensy jy vir hom die reg gee om te steel nie. Mag genoeg van Salomo vir die oomblik. Kom ek gaan na jou toe vanmôre. Kom ons sluit af met jou. Paulus skryf ons in 1 Korinthus 1:24. Hy sê Christus die salwing het vir ons geword. Die krag en die wysheid van God. Die salwing in ons. Julle die salwing van die Heilige sê Johannes. En julle weet alles. Hy sê die salwing van God se gees in ons is die krag en die wysheid van God. Hy sê daarom Daarom moet ons besef vanmorgen, dat wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens die opgekom het nie, dit het God bedink vir die wat om lief het. Dit leen in Godse weisheid, dit leen in sy kracht en hy sê, dier sy gees kom hy om dit aan ons te openbaar. Dis die pad wat hy vir ons het. En nou sê ek wil dit vir julle gee. As iemand weisheid kort kom, kom vraag dit aan vir God. En Jeremia had God al uitgeroep in Jeremia 33, want jy daar by vers 3 het gesê, roep my aan en ek sê jou bekend maak groot en ondeergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Ek en jy die voorrecht mense, besef ons vanmorgen, hoe groot is hier die voorrecht, om elke oomlik van elke dag ingeskakeld te wees by hom. O, Paulus is so oorwellig, kyk wiekie daar, Romeine 11:33. Paulus is so oorweldig dier hierdie heerlijkheid, dat hy uitroep, hy sê, o diepte van die rijkdom en weisheid en kennis van God. Hoe ondeergrondlik is sy oordele? Hoe onaspeerlik is sy wee? Is het onaspeerlik? Wat sê Paulus hiervoor? Sy, Godse wees onaspeerlik, sy wees boor ons in die gedagtes, boor ons soos die hemel, boor die aarde. Nee, dis nie wat Paulus sê nie, hy sê, as ek besef, dit is onaspeerlik, is het vir die normale mens, vir die ek en jy mens, is het totaal buiten perke, maar, God het dit aan ons, door sy geest geopenbaar. En as ons van die wijsheid ons sister maak, as ons hom ons vertrouweling roep, as ons na hom soek, soos na verborgen skatte, as ons met alles wat ons het, met alles wat ons het, soek na inzicht, om in al ons wee ken, wat is die resultaat? Dan word dit wat hierdie onweergrondelike oordele van God, hy sê, dan word het ons deel, want wie het die gedachte van die Heere geken? Wil jy antwoord? Wie die gedachte van die Heere geken? Ken jy die gedachte van die Heere? Jy is die wie? Besef jy, God sê, ek wacht met jaloersheid. Ek wacht met ongeduld om jylle genadig te wees hy sê, ek staan by die deur en ek klop, as jy net wil oopmaak, ek wil jou my gedachte laat ken, wie die gedachte van die Heere geken, elk een van ons, wat bereid is om om te soek, hy sê, of wie het iets aan hom gegee, dat hom vergeldse word, want uit hom, dier hom, tot hom, is wat ons gesing het vanmorgen, uit hom, dier hom, tot hom, is alle dinge, syne is die eerlijkheid, en daarom, sê Paulus, daarom dan vermaan ek jylle broeders by die ontferming van God. Stel aan jylle lichaam een levende offer en word dan nou nie aan die wereld gelijkvormig nie. Moet dan nie verder deel wees van die denken van hierdie wereld nie. Maar soek eerder na die heerlijkheid van God. Soek na sy rijkdom, na sy weisheid, na die ondeergrondelijkheid van sy verstand. Soek dit soos verborgen skatte roep dit van God af op. Eis dit van my, sê die Heere. Ek wil nazies en konings gee in jou plek. Dan sal my kracht jou tot alles in staat stel. Dan sal jy in staat kan wees om te leef die hoopvolle toekomst. Om te leef buiten die onheil. Om te leef binnen die geneesing. Binnen die herstel. Binnen die herstel binne die Seen van die Heere. Hy sê, en jylle harte sal ontroer word oor al die goed en al die goeie wat God aan jylle bewys. Dit sal te groot wees vir jylle om dit te kan hanteer. Dis die grootsheid van Godse hart, elke van ons. Kijk, nou is die tyd van welbeda, sê die Heere. Nou is die tyd van hyl. Soek die Heere terwijl hy te vind is roep hom aan, terwijl hy nawe is. Jy is die tempel, Salomo. Jy is die een wat Godse wijsheid vang het. Jy is die een wat die geleentheid het vanmorgen, om hieruit te stap en sê, ek sal nie langer uitstel, om wat hiervan gebruik te maak nie. Ek sal nie langer dit ophou sit en sê, ek het het daar vir een spaarwiel nie. Dit sal die vliegwiel van jou engine word dit sal die een wees wat jou laat draai. Dit sal een sierlijke krans om jou hals wees. Dit sal kracht en sterkte vir jou vermenigvuldig. Levensda, levensjare, by die weisheid van God, is sy gerechtigheid, rijkdom, dierzame goedere, die goedere wat rechtig saak maak. Vader, ek dankie vir morgen dankie dat u ons oproep om, om nie speelikies te speel nie. Heren, dat u die fluit speel vandag, dat ons kan dans. Dat u die klagelik sing, dat ons kan huil. Heren, dat ons nie langer die geleentheid by ons sal laat voorbij gaan, om geen steen onaangeroer te laat. Om in hierdie intimiteit nabij, nie te wandel nie. Ek eer hier daarvoor, eerie vir Salomo se voorbeeld, al het Salomo dit dan in sy wandel gemis, vader, dat hy vir ons een leg leer, hy vir ons een geleentheid gee, om nie diezelfde fout te maak, as wat Salomo gemaakt het nie. Ons eerie vir haar. In Jezus naam. Amen.